เขาบอกว่ามันขับควนอาจารย์แล้วก็ขับควนทุกๆคนแล้วก็ครั้งนี้เขาก็เขาก็มาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้ก็ครั้งที่เจ็ดใช่ไหมที่ชี้ชื่อแล้วอ่ะที่เรียกชื่ออ่าที่ชี้ชื่อแล้วอ่าทุกครั้งที่มาเขาก็กลับมาก็อ้าวก็ยังมาอีกหรือเปล่ามึงมาหลายหลายครั้งแล้วอ่า那这一次给我最大的收获呢，就是啊，因为这一次大家都是新的新的学员，这这次比较多都是新的学员。 呃，我发现就是我们老学员学习了一段时间，有时候呢，会很多时候呢，会走到一个呃，思维，就是很会有很多的思维，因为我们能听的话很多的，然后平时啊，暂停暂停啊，ครั้งนี้มาด้วยการก็มีเด็กคุณใหม่เยอะๆอ่าก็เป็นคุณใหม่แต่เขาก็เป็นคนเก่าแล้วเขาก็เอออะไรที่เออที่เข้ามาก็เวลาหนังยาว แต่ที่หุหมากเวลาหนังแล้วมันก็เข้าไปในกับความคิดอ่ะ เข้าไปในความคิดมันก็ง่ายกว่า มันก็เอียดกว่า而且可能就是和平时工作大家可能就是呃接受的信息也很多，看的书也很多，那很容易呢，我们是想的东西就会比较多。嗯嗯啊，มื่อกีน่าจะตองว่าใช้ความคิดเยอะกว่า เขาบอกว่าตามปกติมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนะทำอย่างนั้นได้ข่าวอ่ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมคือพุทธศาสนาได้ข่าวมึงมาก็เย่แอบข่าวนี้ก็เข้าไปในความคิดง่าย ใช้ความคิดเย่กว่าง่ายกว่า那这一次来呢，我 诶，最大的收获就是，呃，我觉得自己就是跟新新的学员一起，就是把自己作为一个新人来做，就很多就是去做那个减法、减法、减法。嗯那好像真的有开始，其实开真的开始其实是很简单，但是有时候我们老学员就可能想的太多。嗯。 ครั้งนี้พาเขามานะคะมันก็คิดว่าเขาทำเป็นคนใหม่เหมือนคนใหม่กำลังทำใหม่ทุกอย่างก็ทำมาแล้วก็ในก็ก็จิ่ีคะค记了你后面那เ句。后面那句啊，想的太多เ这思维的太多。哦，好吧，去狂去业啊，什么去业阿文呀？嗯，对。所以这一次呢，我就把自己就全知识归零，重新开始，就好像真的是。 生动，心知道，其实就是那么简单，一动知道就知道，不知道就过去，了，也没有在想，哎，为什么不知道？怎样才去知道？然后又在想，是不是觉得啊，难做啊。 或者你就觉得，哎，怎么去觉知啊？觉知在哪？其实都是想คือแบบเหมือนกับก่อนหน้านั้นคิดเยอะใช่ไหมว่าความรู้สึกตัวคืออะไรความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหน่แต่แต่ครั้งนี้เขาก็ใช้ว่าว่า就是说生动จริงจะไอ้ใช้ให้ง่ายๆอ่าอ่าอ่าครั้งนี้เขาเป็นคุณใหม่ไหมว่าทำใหม่อ่าปฏิบัติธรรมฝึกใหม่มือมือกองปล่อยไปอ่า所以我我我觉得这一次呢就是啊 คุณแจอยู่กับปอนะไม่มันมีห้องว่างอยู่ห้องตัวนี้มันว่างนอนได้สองคนห้องแฝดคุณแจอยู่กับปอนี่โทรหาไม่รู้ไม่รู้อยู่ข้างหลังนี้หรือเปล่าด้วยแล้วผมก่เออออเผมก็ยู่啊啊。然后我就诶诶，我就是觉觉得这一次呢，我这个体体验到就是说啊，第一就是。 我们不要去找，刻意去找，觉得人就是样，所以不要去说，哎，不要去思维怎样去去在哪？个过度的思维的话，你就不要去。刻意。他们心里他爱你，就是他觉得我们不帮，不找他，他觉得你。第二个呢，就是呃，我也跟那些兄弟分享，就是说。 呃，当我们就是这次也会挺挺挺挺这，就是这次看到其实这个节日就是那么就是那么快乐，一年一散一散一散，生意起生意，心情。 持续下去，就是完了就完了就完了，结束就结束。ก็เหมือนหลวงพ่อก็เขายังคุยกับแม่ชีอยู่ว่าคือความรู้สึกตัวมันเป็นแบบขณะขณะขณะมันไม่มีแบบต่อต่อต่อการเหมือนกับพอขณะหนึ่งจบแล้วก็จบไปอย่างนี้所以我这次就是感觉就是啊，当放下太多的执念呢，你就面试的时候就觉得很很很轻松。เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเราปล่อยวาง แบบคือทำสบายๆมันก็รู้สึกผ่อนคลาย。所以这一次我觉得就是比起，诶，比比起前几次过来啊，啊，我觉得跟大家，大家就是新的学员在一起，我就觉得就是，这收获是很大的，啊，很好啊。就是从他们身上，就是他们怎么去学，然后我又在，啊，我又在就是，就看你们怎么去练。 然后就想，再比较回自己啊，就知道哎应该怎么去做。嗯，忘了。你ถามว่าได้ผลก็ถึงก็เลยนะได้ผลได้ผลดีแล้วก็ถึงคงหมาทำอย่างนั้นคงหมาไม่เคยฝึกอ่ะคราวนี้ก็มาทถึงวตรงเองหวังใจหวังเป็นที่มเป็นมาอ่าง้ก็ทำตัวเป็นคนใหม่แล้วก็ฝึกด้วยกันเขาได้ประโยชน์เยอะอยู่ใช่所以就是非常非常感恩大家，因为大家来自我们。 ก็คือแบบทุกคนที่มาทำให้มันเหมือนคือมีเหตุปัจจัยที่ได้มา那然后也是也是很感恩，呃，真的好后很感恩泰国的，就是然后ญาตยคนทย自己说有扶持这一次才แล้ว去ก็คนที่ช่วยเหลือ而且我觉得每次来呢都不会白来。ต้องบคคลเฉ 不会白来，我也白来，什么意思？为什么คะ不会白来的。always always there worth it อ๋อคุ้มค่าที่จะมาขอบคุณค่ะสาธุ来讲河南่个，但是，呃，我看到大家华这个华喜充满，因为我没有话说，เขาบอกว่าคือเห็นทุกคนมีปิติในธรรมก็ดีใจ同时 也体验到这个洞中禅有两大点好处。因为我们在中国大陆有很多丛林里面也有禅堂。因为我们中国的禅堂，它是属于静坐的。是，

这很适合我们这个呃你们在家的二重弟弟弟。呃，希望大家回去好好的把动中禅定一定定定力。位，就打开智慧之门，然后打开智慧之门，然后打开智慧之门，打开智慧之门， หวังว่าจะสามารถเหมือนกับพาครอบครัวมาได้ใช่ไหมพาเพื่อนพาคนมาได้最后感谢这里道场和那个法安义老师。่ก็สุดท้ายก็ขอบคุณที่วัดนี้ค่ะขอบคุณ่ที่วัดที่แล้วก็คนแปล คนแปล่่แต่ผมไม่有做什么希望大家回去好好的练。หวังว่าหวังว่าจะกลับไปฝึกกัน好的，我们会า อ่าสาธุสาสาธุโยมแดงโยมจะมานั่งฟังทางนี้ไหมจะได้ได้ยิน นั่งข้างๆไม่กี่ทางนี้จะได้ยินอาทางนี้จะได้โอเคอ่า啊啊 想说一下，就是太感恩这个新月，ปิดก็ได้ครั太บ有智慧了，因为什么？ปิดปิดเครื่องได้แล้ว就他能理解我，就是

他就能看出我不是那种人，我我说实，心实话，不是那种傻人，我就是太重感情了，因为这，就是太注意那专注了，就那个那个中国的修禅定那个，这个活跃心，拴死了，控制住了，一下了，定住那儿了，我什么现象都出现过一下，定力。 就是这些做吧，就是我不说了，那些境界不说了，只能说现在越来越活，心能出去自由了，知道了，回来了，然后现在心量打开，以前就是压抑太重。我特别感恩，就是压，军君德，就这个这个，以后就活了，以后不会，要不我经常掉掉那痛苦里边拔不出来，完了我要就就就等于是废物了，就这练功再好，就能上天入地没有用的，智慧打不开，就封死里边了。 因为我能做做做多长时间没有用了，所以说，我特别就是就是说，新月特别有智慧，他就能看出来，他就能观察这这我这个，知道我这个这个现象。

ไม่โ还有什么ออกชมอ๋ออันนั้นที่แซ่ไม่ต้องร้อนก็ได้ he he realized เขาเข้าใจว่า คือไม่ต้องนอนก็ได้สามารถพักในขณะที่เดินได้ได้แต่หลายวันก็นอนบ้างนะ แต่ก็อย่าไปติดต่อกันหลายวันเกินไปครับต้องพัก不要不要好几天用功不睡觉哈一定要睡觉我不会睡觉就练要练精神就练挺好的啊啊ไม่เป็นไรหลวงพ่อคำเขียนก็นอนการกมพลก็นอน นอนบ้างไม่เป็นไร甘田长老也要睡觉，甘鹏老师也要睡觉。 它有水脉被南极那个。就找了通道。这个传承长老也是要休息，高中老师也同样是要休息，都是要休息。啊。知道，我知道了。哎我压力是什么？外文怎么说？压力。ความเครียดใช่ไหมเครียดส่อ่าความเครียดทีอยู่ยาทีด้วยมีความเครียดโอเคอ่าใช่อ่าสาธุเด้อสาธุสาธุอ่า接下来 不是计划的，啊，คือเขาไม่ได้ตั้งใจวางแผนจะมา就是本来我跟我表妹是报了一个台湾的大学生分，就是那种针对大学生的佛教资源。哦，คือตอนก่อนหน้านี้เขากับอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องเอ่อลงลงทะเบียนว่าจะไปคล้ายๆกับเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับศึกษาพุทธเนี่ยที่ไต้หวัน 然后我们俩已经到了机场，然后签证有问题又回去了。ไปถึงไปถึงแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าก็เลยกลับไป无常，无常，อ突然然后我妈就说：“那你们去一个泰国的禅修吧。”然后其实我不是特别想来，因为觉得十天很久。อเขาก็เลยแม่เขาก็เลยแนะนำว่าถ้างั้นก็มาแบบคอปฏิบัติที่เมืองไทยแล้วกันแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่รู้สึกว่ามันนานสิบวันค่ะแต่ะ但ก就觉得 台湾去不成，我就要来泰国，给我心态。 <laughs> 嗯，没，他叫什么？去ไต湾，然后来我们泰国，对吧？对，然后我们就临时订，就七月一号来嘛，三十号订的票。哦。从香港机场回深圳，然后第二天一大早。 คือคือเหมือนกับว่าคือซื้อตั๋วกระชันมากอะซื้อตั๋ววันที่ 30มั้งคะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปที่เมืองไหนก่อนก็ไม่รู้เราค่อยมาวันที่สองหนึ่งสอคนนี้นะที่มาเพิ่มใช่ไหมมีคนเพิ่มนะ然后我们俩来น前对动什么了解，然后也不知道要收手机，然后各种细节都不是很清楚。嗯 เขาบอกว่าคือเขาก็ ไม่เคยรู้มาก่อนการปฏิบัติธรรมแบบนี้ อะไร เงี้ย ค่ะ แล้วก็ ไม่ รู้ ด้วย ว่า ต้องลิฟโทรศัพท์ คือ ต้อง เก็บ โทรศัพท์ ไม่ ค่อย ไม่ ค่อย เข้าใจ เท่าไหร่ถือว่า就啊ทุกวันตอนแรกๆ ก็ นับ นับ เลข ทุกวันเหมือนกับว่า นับ วันอ่ะ对然后像我本身之前一直在修密宗就是跟藏地的师เหมือนเขา ฝึกแบบหนูไม่รู้มีจงเลยแต่เป็นแบบซีจ้างใช่ไหมแบบทิเบตอะแบบทิเบตมีจงไม่รู้ฝึกยังไงนะอ๋อไม่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยเกี่ยวกับแบบพุทธแบบไทยอย่า但是来了以后，见到尊者，说实话觉得很眼熟，很自然活。对， มันชม่熟ล He l o อ๋อ f a m i l i พอได้เจออาจารย์รู้สึกว่าคุ้นเคยคือได้เจอ ได้เจออาจารย์แบบได้ฟังเทศเนอะแล้วก็กับหลวงพ่อตุ้มด้วย คือได้ แล้วก็รู้สึก รู้สึกว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปในทางที่ดี

นนั้องศึกษาคือว่าปัญอะไรนะคะปัญญามันไม่มีว่าพุทธ มหายานเทรวาหรือว่าทิเบตอะไรเงี้ยมันเป็นอันเดียวกัน ขอบคุณเรารู้สึกขอบคุณมากแล้วก็แบบดีใจที่ได้มาใช่ีใจสาธุสาธุ 他十七岁。以岁。是，啊，我们没有去上台湾的时候，我爸爸和他妈妈就说，就是我们家业障其实很大。因为因为去年他妈妈本来想领着我奶奶一起来这里的东山，但是到了机场发现机票订错了，当天发现业障很大。他讲话。 คือพ่อพ่อของเขากับแม่แม่ของน้องอคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็คือแบบเป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนกับพอไม่ได้ไปแต่ว่าไม่ได้ไปไต้หวันก็เหมือนกับเหมือนอยากให้มันบอกว่าเหมือนที่บ้านอ่ะกำหนัก คือแล้วเขาก็เลยเล่าว่าเหมือนปีที่แล้วแม่กับกับคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยคือจะมาแล้วไม่ได้มา เพราะว่าจองตั๋วเครื่องบินผิดคือไม่ได้ไปไต้หวันก็เลยน่าจะมาที่นี่ 虽然没有准备，但是但是也做好了就是即将到来的休息的准备。แต่ว่าถึงคือถึงแม้จะไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรมา แต่ว่าพอมาก็ก็พร้อมที่จะปฏิบัติ然后也是确实一开始因为以前没有禅修过，就会觉得比较枯燥，就是刚开始三年的时候比较就是觉得很无聊很累。แต่ว่าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็แบบสามวันแรกๆก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อย

เขาบอกว่าแล้วก็ที่พี่คนนี้ก็บอก พี่ว่าอาจารย์เวลาอาจารย์เทศคือมันเรียบง่ายแล้วก็คือเข้าใจได้ง่ายใครฟังก็เข้าใจได้所以第三天之后，我每天觉知，我就会发现，就是，呃，觉知的时候，对世间法和出世间法都非常有用，就是非常พอตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สามต่อมาเขาก็รู้สึกว่า คือการรู้สึกตัวเนี่ย ไม่ว่าจะใช้ทางโลกหรือทางธรรมอ่ะมันมีประโยชน์也就是就是跟我说一样，就是以前的时候，就会觉得念佛啊、呃念经啊，都是感觉就是看不到结果。คือก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่า ไอ้มีโฟก็คือการเป็นแบบแบบทิเบตอะที่สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนมันไม่เห็นผลอะมันไม่เห็นผลอะไร 虽然我知道我是在积累功德，但是也会觉得就是心里没有希望的那种感觉。嗯。但是就是来了这里之后，我发现我的觉知和密宗都可以结合在一起，就是善知识都是一样的。嗯。好ขา打哇，靠靠，่其实说的很好我忘记了哈哈哈很懂。觉知其实对密宗对动物禅施元法都是很好的。 คือตอนหลังอ่ะเขาสามารถที่จะเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะผสมผสานคือรู้สึกว่ามันเหมือนกันแบบมีไอ้ที่เขาไปฝึกกับการปฏิบัติแบบนี้อาค่ะสามารถร่วมเข้าด้วยกันได้อืม然后结合在一起，就是把我以前学的和这次学的结合在一起，会发现，就是心里真的会非常的平静。อจิตใจเขาก็รู้สึกสงบลงมาก然后第三，主主要是第三天之后，我每天用功都会，就是觉得我真的就 真正看到了我学到的东西。哦，ตั้งแต่วันที่สามต่อมาเขาก็รู้สึกได้ว่าแบบเขาได้เรียนรู้อะไร คือแบบเขาสัมผัสได้然后同时也是呃非常感恩因为ขอบคุณอาจารย์ค่ะ每天都会给我们开开示那么多次，就觉得真的收获非常大。แล้วก็ที่คือขอบพระคุณที่ทุกวันอาจารย์มาเทศให้พวกเราฟัง แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลประโยชน์มากได้ผลมาก

然后就是一开始我刚来的时候，我就觉得，哎呀，好难过，要被困在这里十天。ตอนมาใหม่ๆยังรู้สึกว่าโวยแบบทุกข์มากลำบากจังเลยต้องมาง่วงอยู่ที่นี่สิบวัน但是现在就觉得真的很舍不得，觉得能来这里是很大的่บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบโชคดีมากที่ได้มาเป็นบุญมาก对，非常ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุ 这次收获很大。ครั้งนี้ได้รับผลเยอะเลยว第三天的时候，尊者问我：“你急什么？”一把我急给吓跑。สีเกตเสื้อไ急就没有了。อตอนที่วันที่สามวันที่แซมถามว่าเหมือนจิตใจที่มันวุ่นวายวาวุ่นอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันหายไปเหมือนกับว่ามันก็ไม่ไม่วาวุ่นแล้ว一开始吧，这个心还是不定。 就是这个外求的心，还有这个傲慢心，都有。后来那个就仔细看了一下，像尊者呀，还有那个，嗯，那个韩明众，还有各位师傅，他们都很。 慈悲、平和，还有谦卑，呃，而且他们心里都关关关爱着我们每一个人。嗯，就是说，就是说，就是就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就是说，就就 ตั้งแต่วันที่สามก็ไม่มีความรู้สึกว้าวุ่นไม่มีความกังวลอะไรแล้วก็ค่ะรู้สึกสงบลงเอ่อ最后是什么呢喜悦อ๋อมีปก้一开始也是就觉得过时间过得太慢，现在就越来越觉得舍不得。嗯。ตอนแรกๆตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าตอนหลังก็รู้สึกโอ้มันเร็ว 这个确实，这个洞中禅，我一开始去年时候在六祖寺的时候也学过，但是自己没有去体验过。学，过但是没有没跟练习。没过对吧？没但是没没但是没参加。是产过吧？对，没参加。但们没过没参加。哦，但是没跟没是 呃，第一个是平静，第二个是说，呃，自己有很大的受益，呃，也ช่วงนี้ก็รู้สึกคือช่วงหลังมานี้ก็รู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่าได้รับผล觉知是谁用谁知道，ความรู้สึกตัวเนี่ยคือใครใช้คำนั้นก็รู้คนใครทำใครได้ใ在阳光下没有黑暗，There's no darkness under the sun. อไม่มีความมืดภายใต้พระอาทิตย์ 也非常感谢尊者，叫阿江菩提萨啊，嗯，开启了我菩提路上的心中的灯塔。哦，对对对。วัดทีขอบคุณอาจารย์ผู่ตีซ่าก็คือเขาเล่นคำว่าผู่ตีซ่าแล้วก็ให้ให้เขาได้เดินบนถนทางแห่งโพธิอ่ะอ่าเก็อือผู่ตีอ่าใชใช่ แล้วก็ใช้คำเล่นคำว่า จุดคืออันนี้เราเป็นไลท์เฮาส์ใช่ไหมก็เหมือนจุดไฟ จุดไฟให้ในใจของเขาอะไรอ่างงจุดแสงสว่าง就是觉知和觉性。อืรู้สึกแล้วก็ความสติรู้สึกตัว这几天我现在就是睡觉也能睡好了，ออ头也不疼了，่วงา特别轻松。ช่วงหลายวันนี้ก็นอนดีไม่ปวดหัวรู้สึกผ่อนคลาย 感恩师傅，感恩这里的一切，感恩这个洞洞禅的团队。ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกคนที่นี่แล้วก็พวกเพื่อนๆที่ปฏิบัติสาธุสาธุ ที่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างเข้าใจหรืออะไรต่างๆเลยทางผิด understanding about เราก็แม้แต่การเข้าใจในความปฏิบัติธรรมเขาก็คิดว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรเอ่อ来这里之前呢我因为有修行一个功课 的一个休息，就是把这个，呃，这个反观自己这一块呢，我已经就是比较明白了，就是情绪方面就比较少了，烦恼也少了很多。为我开始冷你刚才说你参加一个什么？呃，呃，去去 join a course，is like psychological course from the west，that's right。让他自己给，让他自己 呃，所以，但是有时候呢，还是会忍不住发脾气，但是呢，会早一些知道，但是发脾气还是会有的。呃，บางครั้งก็รู้ท呃，同时我也比较惧怕一个病痛跟这个临终。She worry about, uh, how before she die, the, the pain. 哦，跟我担哦，所以这次来，呃，我也是做好了这个痛 <laughs> 苦的准备。 是，可以面对很多问题的准备。哦，来，到这呢，我觉得这里的环境很尊重大自然。对我来，说也是给我了很大的一个来，破，包括来，他蚊子啊，包括周边的一些走他来，他来，他来，他来，小来，他来，来， Flies มย flies and mosquitoes and all small animals มันมีแมลงวันมีแมลงอะไรต่างๆเลยนะ它包括洗碗、擦碗这些习惯，可能过去我还认为不太卫生，但有一个干净与干净两个的คือเขาคือเขารู้สึกว่า อย่างการล้างจานมันเหมือนยังไม่ค่อยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังมีตรงนั้นตรงนี้ไม่สะอาดตรงนี้ 刚开始呢，我觉得我的状态是 OK 的，过得也比较轻松，轻松，轻松，把脑子放开。呃，事实上我不知道，其实我是错的。呃，毕竟我没弄啊，毕竟我老皮他。呃，因为我一直在头脑里运用我之前懂得的知识在分析。呃，我也发现尊者说的东西跟我以前懂的是。 ก่อนคิดตอนแรกคือคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันอันเดียวกัน让我更加的对这个佛法僧产生了一种由衷的这种崇敬的这种心情。So he she have a lot of admire in her heart to all this triple dream. เขา ก็เลยเหมือนอะไรอะคิดชื่นชม respect เขาลบเขาลบใจตัวเองที่มีพระที่มีพระพุทธพระธรรมสงฆ์พระธรรม 呃，同时呢，我通过呃也对僧人跟这个比丘尼有了新的认识，因为我之前还是有一定的偏见。เขาก็รู้จักใช่ไหมคือเขาก็คุ้นเคยกับพระภิกษุและภิกษุณีเพราะว่าอะไร以前什么重新的认识 so she has to misunderstand mis misunderstanding about people and people before but now she you know ก่อนหน้านี้เข้าใจผิดตอนนี้เข้าใจแล้ว

ือมันคิดไม่然后我ทั就น想记下来，我回去空的时候再想一想。เหมือนกับว่าจดไปเดี๋ยวกลับไปแล้จะไปคิดคิดดูอีกไม่ต้องคิดปล่อยไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่เปใน้นเพร不懂也不懂就不懂เพราะว่า的外报，因为我也比较着急。好的你讲你讲同时呢，呃，跟同修呢也相互的呃 天。หยดออมีได้พูดคุยกับเพื่อน发现我又更糊涂了。ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งแบบยิ่งไอ้นี่ไปกันใหญ่เลยยิ่งสับสนไปกันใหญ่เลย因为我发现大家都挺精进的，ทุกคนดูขยัน我ดู觉得ทำความ我เพีย太ร随便了。เขาดูเขาตัวเขาเองแบบเหมือนกับไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่后来呢，我又开始精进，เขาตอนหลังเขาก็เลยตั้งใจภาวนา呃，精进就让我头疼。 哈哈哈！哈，过าว后来，嗯，因为我一直以为，呃，像佛陀、觉者，他们是精神勇士，什么精神勇士？So the warrior in spiritual warrior，佛陀啊，Buddha is j s p i r i t u a l warrior。没有，嗨，嗯，spiritual warrior。 รบนะเออพระพุทธเจ้าเป็นนักรบ他能面对各种的各种的困难，也能อ慈า悲的照顾到สามารถที่จะเจอความทุกข์ยากได้ทุกอย่าง แล้วก็มีจิตใจเมตตาที่จะแบบให้ได้ทุกอย่างอ我是非常的佩服他们的勇气。ก็เขาก็ค่อนเขาเรียกนะ นับถือเออเขาลบในความ กล้าหาญ 成为他的这种ออยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนั้นนะคะ嗯อืม但是我没有发现的是我用错了方向่ะเขา方法是错的เขาเขาไม่รู้ตัววาเผิด因为其实来之前我是第一次接触洞洞茶เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามามาเจอแบบต้องจงชา介绍的方法也比较简单อแล้วก็ แนะการแนะนำวิธีก็ง่าย但是我们头脑都听不懂简单的东西，总它没有那么简单。头脑复杂。แต่ว่าสมองอ่ะมันไม่สามารถจะรับความง่ายอันนั้นได้คือมันเหมือนกับมันคิดฝุ่งคิดซับซ้อนมาเยอะค่ะ尊者昨天晚上说，这两天是最重要的日子，人生当中最重要的日子。แล้วเมื่าที่อาจารย์บอกว่า วันนี้คือวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลย 我以为要准备让我们顿悟了。去鉴赏。别跟他比来土冷比来土冷เขาเขารู้สึกว่าเขากำลังจะอะไรนะบรรลุธรรมเฉียบพลันอะไรเงี้ยคือด้วยเออไ้วยด้อยบรรลุธรรมเฉียบพลันใช่ใช่然后孙子也走了一个晚上แล้วแล้วอาจารย์ก็เดินทั้งคืนเลย然后大家不精进的也精进了คนที่ไม่ไม่ค่อยขยันก็ขยันอไรเงี้ยขยันภาวนา 然后我也拼了，拼 you also fun，好，ก็เลยแบบสู้รูสู้สู้但我发现真是吃不消，ไม่ได้แต่เขาก็ค้นพบว่าเขาทำไม่ได้ก็อยู่จนครบกันเองดีแล้วจ后来已经就是非常的呃就郁闷，สุดท้ายก็รู้สึกรู้สึกเหมือนอะไรจิตใจมัน 我觉得我这十天白费了。他虚，不会吃糖。他哇，他觉得我写完啦。当时今天早上，我明白了。嗯，但哇，今天好上他才嗯。呃，我我看到了我内心当中的执着。哦，好见内在好听里的音。对与错？被一对错？对错？对错？对错？对错？对错？对错？ 还有都是看到了很多嗯很牛很牛的我发现修行者实际上是是有智慧的他是带着爱有爱的有智慧的觉得嗯他个地方他们俩带有智慧的觉得呃的 a w a k e n one with a s t u n n i 他是 传递爱，她就是爱。She's the one who p a s s love and she's the love. อ๋เป็นคนที่ส่งมอบความรักและเป็นผู้ที่มีความรักคือเป็นรักแล้วก็ส่งมอบมันต่อไป所以我认为修行是让人更开ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะคือโชคดี มีความสุขเกกิงงง่่更开心、更快乐、更幸福。更幸福。嗯。嗯。 同时也让我看到了，呃，我我我的，嗯，同时也看到我的问题。那好吧，那一点不好。看到他，因为以前有悟到一点东西，回去就过正常平常的生活了。感感那那悟道就是，门悟道是什么？四门里面门门。哦。 อ๋อเหมือนบเหมือนเหมือนเหมือนมันรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรมีบรรลุธรรมหน่อยๆแต่ว่าพอกลับไปก็เป็นเหมือนเดิมเออ这次呢让我对佛法呢就是有了更坚定一点的认识เขาแับเขาเขาก็รู้สึกว่า stable มีความมั่นคงในพระพระธรรมมากขึ้น所以我认为修行是必须的เขาเลยคิดว่าการปฏิบัติธรรมจำเป็น คยต้องจำ但เป็น是要找对เราก็ต้องหาต้องพบผลทางที่ถูกต้อง呃，同时也要精进，แล้ก็ในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งใจภาว不นา带期待，อืมสมาธิสั้น不带期待，เอาไม่โดยไม่มีความคาดหวัง所以我也有了方向。เขาก็มีทิศทางแล้วใชีวิตอ่าอ่าโอเคตาตาดู 最最后，我想跟大家也一起说一句，没有白走的路。สุดท้ายจะบอกพูดสักประโยคกับทุกคนกับหนึ่งคนชื่อ什么那那句是没有白走的路吗？他说什么？没有没有白走的路，没有白走的路。说努力都有的 step t h a ไม่ไมไม่มีหนทางไหนที่เราจะเสียเวลาที่เราเอ่อการที่เราเดินไปโอเคสาธุสาธุ มาม่าอ่ามาม่ามาม่าไวไวมาม่าอันนี้ครัวแต่ tôi đã thầy dặn từ nước ta này là còn ngã cũng nóng xung năng sẽ thua hè sẽ thua hè bây giờ cái ngã ba mươi bây giờ chào ấy qua qua chào sẽ bây giờ đánh mình san tiệp hè thua đi hè 呃，我妈妈这一次她说她过来的时候呢，就是很犹豫嘛，要过来还是不过来？哦，คือตอนก่อนจะมาก็เหมือนก็เรียกนะตอนลังเลใช่จะมาเปล然后呢，又牵挂就是他爸爸，然后又牵挂儿子。ทิ้งพ่ออ๋อคืออ๋อกังวลกังวเรื่พ่อแล้วก็ลูกชาย 买飞机飞登陆没？我不晓得。咦，登啊登那个空乘，空飞机的，空的登陆空，登啊了吧？他说，因为我给他订了机票嘛，我给他订机票的时候呢，他还不知道。然后呢，因为订好了，但是啊，他还是没买。然后他就说，我。 如果去问他呢，他就会定不下来。啊ด้เขาพูดท้องถิ่นเขาพูดภาษาท้องถิ่นพูดภาษากลางไม่ได้ลูกก็เลยบอกว่าถ้าลูกไปถามเดี๋ยวกลัวแม่ตัดสินใจไม่ได้哎，并不是来 she can 然 not น来了之后，他说师傅那么慈悲，那么好，然后他很感动，很感า恩师า傅。มีเมตตามากดีมากเขารู้สึกประทับใจมากค่ะ 哪里去的吧？哎，江苏哎，那到哪呀？来广西啊，江苏那啊，然后他说这几天在这里，就是清净了很多。嗯嗯，他，说清净，就是心静了，身心也了。嗯，心也放松了。嗯，然后，心心也放嗯，放松了。嗯，然后，心心也放松了。嗯，然后，心心也嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， อกอ๋อเพราะว่าปล่อยวางเรื่องที่บ้านได้ เยอะเลย ขอบชอบที่นี่มาก เหมือนที่นี่ก็คือแดนอมิตวนเหมือนเลา n ี t 极乐极乐 is is happiness of course it's the place for รเป็นที่ที่มีความสุข ช่วยเลี้ยงใหเขาใส่ใจคอบชอบที่นี่เป็นธรรมชาติมีความสงบเป็นครั้งแรกที่เขามาฝึกแบบเคลื่อนไหว洞中禅简单直接有效มันง่ายตรงแล้วก็มีได้ผลประโยชน์在国内也学习了一些关于觉知的课程。 ็ในประเทศเขาก็ได้ไปเรียนการเหมือนรู้สึกตัวเหมือนกัน但没有来到这里这样体验的那么有效แต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นผลเหมือนกับได้มาสัมผัสที่นี่เหมือนกับมาสัมผัสที่นี่而且就是那么那么直接的เป็นทางที่ตรงสั้น 虽然简单也是做到了。ถึงแม้ว่าจะสั้นง่ายแต่ก็ทำทำได้ทำถึงได้在这里我体验到了放松ก็อยู่ที่นี่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการผ่อนคลาย也从散乱到看到了แล้วก็เห็นความฟุ้งซ่านก็เห็นความฟุ้งซ่าน从昏沉 慢慢的到觉醒。แล้วก็เปลี่ยนจากความง่วงหงาหานอนก็กลับมารู้สึกตัวคนนี้ฟังง่ายเขาพูดชัดเอออาจารย์อาจารย์ฟังได้เลยใช่ไหมอะไรนะฟังได้เลยจนเ听听到你说的汉语不要怀疑了，不是不是，他说你说的很，我们慢听不懂。然后我对东中禅很有信心，嗯，มั่นใจน

not f a i ศรัทธา faith ก็มี f a i t ก็มีศรัทธาศรัทธาคงที่ก็ respect อ๋อเขาบคาก็ more than that อะ๋อ more than that นะคงจะมากกว่านะอ虽然没有很多的像国内的那种仪轨，่ not there's o many not ไม่ so ไม่ค่อยมี many you know ceremonies อ๋อ in the อี in like like ไม่ค่อยมีพิธีกรรมเหมือนในเมืองจีน但是 那么的庄严又神圣。庄严อย庄严呐ะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเรียบร้อยอะเออมีความสำรวมเรียบร้อยอะไรอย่างนี้神圣神圣是มหัศจรรย์แบบเออดีงามอะ又有了更大的信心แล้วก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้น然后出去托钵的时候，当在宾馆。 看见这里的，就是村民。村的他们在布施的时候，是一种谦卑跟恭敬的心，给了他们。然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然 自己，嗯，来得见，看内个。这次来，对于认识自己也有了，就是对自己的认识有了，对自己有了更深的认识。嗯，玛，南玛哈尼卢色康赞多杰。感恩，阿弥陀佛。 我来七分钟完全是好奇。มาด้วยความสงสัยมาด้วยความ前年的时候我去清迈去了半年。แต่แต่แต่ใช่ curious คือกระตือรือร้นที่จะสนใจไม่ใช่นะกระตือรือร้นที่จะรู้อยากรู้มาด้วยความอยากรู้ขอโทษ前年 two years ago she went to สองปีที่แล้วไป清迈多久去了半个月四十六个四月半个月 two weeks two 啊สองอาทิตย์

not แมสซีเมืองเมืองมันแบบเรียบร้อยอ่ะคือมีระเบียบ实际上就是那个城市的经济并不发达，แต่ว่าความจริงเราไม่ไม่ค่อยมันไม่ได้เจริญมาก就这个当时很触动我，就是我就在想，呃，一个国家怎么治理能够让这个 这个城市是有序的，人们是友善的，又诚信的，这个部分让我有很多的思考。The government managed this. เหมือนกับว่ารัฐบาลคือเหมือนไทยคือทำได้ยังไงที่บ้านเมืองก็เรียบร้อยคนก็จิตใจดี后来呢，我们跟同事聊天的时候说，佛管理的国家跟人管理的国家是完全不一样的。The Buddha managed the country, or the people m a n a g e the country ไม่เหมือนนะพระพุทธเจ้าจัดการเมืองกับคนจัดการเมืองไม่เหมือนกัน 因为这个好奇，我就选择了来这里。อเขาด้วยด้วยความอยากรู้เขาก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่我想看一看南传佛教到底在讲什么，在做什么。อยากรู้ว่าเทรวาสอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นยังไงทำอะไร บอกอะไร应该说这十天在这我特别享受。อยชอบสำหรับเขาสิบวันเขารู้สึก enjoy มาก

first time for her not to kill the mosquito and the fly just get them out อไม่คือเป็นครั้งแรกที่จะไม่ฆ่าสัตว์พวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุง just to get them out แบบแค่ไล่มันไป these are all the first time 得 for ว her 间在这儿吧。用功的时候我会很认真的用功，แล้วเขาก็ตั้งใจทำความเพียร吃饭的时候我也会很认真的吃，因为他ข้าว的ก็ตั้งใจ好กิน吃。เพราะว่าอร่อย

เขาคิดว่าช่วงที่เขาอยู่มันเขาอยู่กับปัจจุบันเยอะแล้วก็มีชีวิตลายมีชีวิตจริงๆ อันนี้เป็นวิธีที่เราควรจะมีความมีชีวิตแบบนี้有关洞中禅，因为我第一次修，所以我没任何问题。我只是按照师傅讲的方式在练习，在改。 以前是吧？嗯，This is first time for her to practice d o n g o n g h a n so there's no question for her. So she just follow whatever I can tell her to do. 嗯，打开来。呃，师傅每天的开示，我尽管有些听不懂，因为我对佛学的概念不清楚，但我的感觉能明白他在说什么。嗯。ี่อาจารย์เทไม่ค่อยออกเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้ศึกษาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ。 แต่ว่าใจเขาอะสามารถรับรู้ได้ว่าเหมือนคือเข้าใจได้ใจเขาล而且每天的开始，我觉得它真的是一个机缘，正好碰触到我在练习过程中困惑的那个点，一拍เหมือนเขาว่าเป็นความพอดีถ้าคัดประเทศ match up with practice ที่อาจารย์เทศอ่ะมันพอดีกับการปฏิบัติของเขาคือเหมือนกับมัน ให้คำตอบพอดีเลยนะคะ就这个感觉是非常受益的เขารู้สึการได้ประโยชน์มาก嗯，这十天对我来说，我觉得是一份礼物。嗯，สิบวันนี้เหมือนรู้สึกว่าเป็นของขวัญ我也希望每年都在来。อยากจะมาทุก嗯，我非常感恩尊者给我们开示。แล้วก็ขอบาจาร้非常感恩，也非常 ขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากก็ขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นด้วยที่เหมือนช่วยะคะให้ให้คอร์สนั้นแล้วก็เพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันสาธุควนหนิงหนิงควนหนิงเนียน欢迎明年金泽说好，不要来，继续来。九月还有。 哈哈哈哈哈。我想分享一下，那个，呃，我想在修行的路上，特别是继续走下去之后，每个人都会，呃，就是非常个性化的事情，会有很多自己的问题。嗯，可以哇，就是会遇到很的问题。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯，对。嗯， ก่อนนั้นก่อนนั้นนั้นเขาเรียนมาเรียนมาเยอะเรียนมาหลาย多的那个法门特别信赖自己的理性思考ส่วนใหญ่ใช้วิเคราะห์ใช้ความคิดใช่ไหมใช่ logical thinking 在这个过 scientific 程 mind 中呃我也有很多收获พวกนั้นเขาก็ก็ได้ผลบ้างนะ但是就来之前呢，有一件事情让我发现自己的那个烦恼执着并没有放下。แต่ ก่อนที่จะมาเนี่ยเขาได้เห็นว่าคือเขาไอความยึดหรือว่ากิเลสของเขามันยังไม่สามารถวางได้所以来之前我就下一个决心就是把以前所有的都放下把那个所有的观念见地和其他的方法都放下ก่อนจะมาที่เนี่ยเขาก็เลยเหมือนวางทุกอย่างวางความคิดความเห็นแล้วก็วิธีการปฏิบัติอื่นๆ 然后是倒空了来的，瓶子里的水是倒空了来的。เหมือน然后发现这一次的收获是最大的。虽然来的晚，嗯，只有比大家晚来几天啊，这次收获最大的。然后还，嗯，还有，呃，小尊者讲的时候是讲，嗯，发现自己的问题才能进步。嗯，ที่อาจารย์บอกว่าต้องคนพบ ปัญหาของตัวเองถึงจะถึงจะพัฒนาไปได้ เอ嗯，然后早餐的时候，呃，尊者就说到了我的一个问题，是非常核心的问题。คือเราตอนที่เหมือนอาจารย์มาสอนอารมณ์อ่ะก็อาจารย์ก็ได้พูดเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของเขา可能以前自己也发现，但是因为觉得它是好的，掩藏了起来。 คือก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะรู้เหมือนกัน แต่คล้ายๆกับคิดว่า คือมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็เลยแบบมันก็ยังปล่อยคิดจนก็ยังหลบซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าจิตชูโฮ我就放下了อืมแล้วพอพออาจารย์บอกก็เลยปล่อยวางเออ然后就觉得自己觉得进步很大发现了很多更多的问题然后那个粘着就去掉了很多嗯รู้สึกว่าพัฒนาคือได้รับผลมาก 很大，还有什么？ <laughs> 然后非常感恩尊者可以提供这样的机会，让我可以多住一段时间。所以希望在 <laughs> 呃跟着小经者，可以继续的努力用功。嗯，然后也非常高兴和大家呃有这个机会一同参加这个夏修营。然后我觉得可能以后在这个同样的法的这个路上，可以互相。 积极互相帮助。我和麦琪、雪梅，我们就是第一次参加春修营时候认识的，然后呃，从云南回来之后，我们就是一直都在互相帮助。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别重要，因为我们在丛林里相处。老师和法友都是特别 คนไทยแทรกก็ได้นะ มีใครพูดบอกแทรกกันมมีไหมคนไทยมีไหมมีอันนี้แทรกกันไม่ถือแปร你说。嗯，这个我感觉挺快乐的。 ารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็โชคดีซิงเฟิลมั้งตื่นเต้นซิงฟูอ๋โชคดีและมีความสุขก跟着去波波，然后去他吧，体验很深。什么很深？体验很深，really touch her, very deep, deeply. Very touch deeply. 体验，然后。 脱了鞋，ถอดรองเท้า然后踩下去，哇，好痛！ว好痛！เ妈าเจ็บมากเลย我不要。ไม่เอาค่ะ ไม่เอา然后还有多久แล้วก็ใจด้วยนาน the mind struggles อ๋ใจมันไปเอ่อดิ้นรนดิ้นรนใช่ค่ะ就看到那个过程，เห็น เห็นแบบกระบวนการตรงนั้น 突然间，呃，觉察的时候，平静下来的时候，嗯，แต่ว่าพอตอนที่มันสงบลงมารู้สึกมีความรู้สึกประทับใจมาก就是那个脚掌接触到那个石子的时候，真实的感受到每一个石子的形状带来的感受，哪怕是疼痛。เคือทุกครั้งที่เหมือนเท้ามันแบบ โดนหินอ่ะ มันให้ความรู้สึกที่ชัดเจนมาก เขารู้สึกว่าเขาเติบโตสมาชิกมา成长知道知道 also t เ e the floor supporter อ๋อแล้วก็รู้สึกว่าพื้นดินอ่ะรับรองรับเขา然后就一下感受离开感受感受รู้รู้แล้วก็รู้แล้วก็ยกอ่ะ 虽然还有痛，但是不跳，不再有哇好痛这种挣扎了。อ๋อถึงแม้ว่าจะมีเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนในความเจ็บ嗯，这个时候，嗯，会感受到这样子的一个状态。嗯，然后我走得很慢。什么？我走得很慢。哦，然后ก็เดินช้าเลย呃，僧团在前面。อ่าก็คือพระสงฆ์อยู่ข้างหน้า 我看到我的心很急，我想跟上。เห็นใจที่มันแบบรีบที่อยากจะไปตามให้ทัน很怕错过什么，อกลัวว่าจะทำอะไรผิดไป错过什么？No miss something。กลัวว่าจะพลาดบางอย่างไป嗯，但回来觉察的时候，发现走好每一步最重要。แต่ตอนหลังก็คนพบว่าการเดินให้ดีในแต่ละก้าวสำคัญมาก แล้วก็มีความ感动ใจซับซึ้งซับซึ้ง的时候还有一位师兄在我后面คือว่าคือใจอ่ะมันมันร้อนรนคือจีขึ้นมาจีร้อนรนขึ้นมาว่ากลัวจะไม่ทันหรืออะไรใช่ไหมแต่ยังมีเพื่อนอยู่ข้างหลังคือเหมือนก็คือมันเป็นยังไงก็ยังมีเพื่อนอยู่ข้างหลัง 那种感受就是背后有支持。ความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนข้างหลังเนี่ยยังซัพพอร์ตอยู่我不会一个人。ไม่ไม่ไม่ไม่เดินคนเดียว这种感觉就跟昨天在那个通宵行程的时候是一样的。ความรู้สึกเนี้ยเหมือนตอนเมื่อคืนที่ในสัตว์ชิก无论我怎么样，我都有一切的事物陪伴我。 ไม่ว่าฉันจะเป็นยังไง คือก็มีมีเพื่อนที่คือเดินอยู่ด้วยกัน也许是不同的人อ่ะอาจจะไม่ ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นคนเดียวกันอะไรนะคือบางครั้งอาจจะเป็นอ่าคนต่างกันอะไรอะไรต่างกัน แต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีมาก 不再去想要抓ไม่ได้คิดอยากจะได้หรือไปยึดคว้าอะไร对嗯感觉到就是很感恩ขอบคุณขอบคุณ嗯然后就会看到我身边每一个人身边每一个人真实的状态他们都是那么的好เห็นสภาวะของคนรอบข้างคือดีอ่ะ 封闭的是我那颗哇好疼，他要伤害我的心。哇好疼，他要伤害我是吧？就像那个食指一样。看看，呃，her mind her mind before was closed because oh my god it hurt so s much she's gonna hurt me เหมือนก่อนหน้านั้นใจเขาติด เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันจะมาทำลายเขาเหมือนกับหินที่เวลาเขาเดินบินมา 挺感恩的，大家能够在这个过程中给予我陪伴。ขอบคุณทุกคนที่เหมือนปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนกัน สาธุสาธุ สาธุ สาธุ ไม่ได้เรียงใช่ไหมไม่ได้เรียงค่ะแล้วแต่ใครพร้อม

แต่เขามาที่นี่เขาก็เห็นว่าเออวิธีการมันง่าย但是刚来的时候呢，然后这个环境它很，就是对我们来说是很新奇的一个环境啊。新奇是什么？新奇。鲜。new 哦哦คืเขารู้สึกว่ามาถึงที่เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศมันสดชื่นมันแบบธรรมชาติ然后很多陌生的人，然后一个陌生的环境，然后我那个心它就是向外的。 คือเหมือนกับคนก็ใหม่อะไรก็ใหม่ มันก็เลยใจก็ออกไปข้างนอก就是说刚开始好多天的时候我就没有办法安静下来哦，๋อเตอนตอนแรกๆก็เลย เหมือนใจมันไม่สงบลงมา ใจมันไม่กลับมา但是后来随着慢慢的大家都开始用功学习啊开始对这个痛风禅有一部分了解以后然后我就开始用功了以后我就感觉到这个发现了自己有很多的 就说内在的有一些这种情绪啊，慢慢的他就出来了，就开始反观自己了。คือแต่พอได้ปฏิบัติทำความเพียรไปเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็คือได้เห็นตัวเองได้เห็นได้ได้ได้กลับมาเห็นตัวเองที่ประกอบเคยทำอะไรอย่างเงี้ย然后我觉得呢，我的体会就是说，对这个法门的话，我觉得就是说，它看起来很简单，但是你要去做的时候，你要慢慢的去体会它。เขาบอกว่าเขาเห็นว่าวิธีการเนี้ย 所以说只能通过就是以后我们回去了以后在生活当中或者工作当中去就说体会这种功夫禅的话真正的这种精髓是怎么一回事，然后你再去明白它，因为我现在不能说，只能说我回去我去用功。 คือเขาเขาก็คิดว่าแต่ตอนนี้คือเขายังพูดไม่ได้ว่าพอเขายังไม่ได้กลับไปคือเขาเหมือนกับว่ากลับไปก็คือต้องไปทำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ต้องเหมือนกับกลับไปดูก่อนแล้วถึงจะบอกว่าใช้ได้หรือเปล่า因่我认为的话，就是说，呃，就像这个，呃，我们法官说的一样，想太多是没有用的，去思修最主要。嗯，แล้วเขาคิดเหมือนเชอรี่ว่า คิดเยอะมันไม่มีประโยชน์อะไรต้องทำ 啊，最后就是感谢这个呃寺庙，还有这个宣传呢，还有各位的同修， <laughs> 谢谢你们，谢谢你们，感谢你，你好， <laughs> ฟังเทศมันสามารถฟังได้อีก เหมือนกับว่า ยังยังมี พอเราฟังมันก็ยังเติบโตได้อีกอ就是他有时候是呃一句话就带过去了，然后但是你突然间哦，原来是这个问题，就一下明白了。哦，มัน คือมันเหมือนกับบางครั้งอาจารย์เทศแล้วในประโยคนั้นก็สามารถให้คำตอบเขาแล้วเขาก็สามารถเข้าใจขึ้นมาได้所以我觉得这就是开示的部分对我的那个帮助 เขารู้สึกว่าการเทศเนี่ยเหมือนช่วยสปพพอร์ตการปฏิบัติธรรมเขาเยอะ因为我从接触真禅已经有三年的时间了。เขาเขามาปฏิบัติธรรมสายนี้ประมาณสามปี以前就是在家的时候用功其实不太多。ก่อนหน้านั้นตอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำความเพียรเยอะเท่าไหร่。 ถ้ามีเพราะฉะนั้นถ้ามีคอร์สก็จะพยายามมาร่วมคอร์ส然后就发现，就是每一次长期的这个变化都是飞跃的。อ๋อเขาเขาเห็นว่าทุกครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบคือ ต่างระดับมากเยอะ为这一次来说，就是觉知力方面有了很大的提高。อืมค่ะครั้งนี้เขาก็เรื่องคือความรู้สึกตัวก็พัฒนาไปดีมาก然后就是 能够就有时候能够看见自己内心的一些活动和情绪，已经可以看清了。อบางบางครั้งก็จะสามารถ แบบ เห็นเห็นอารมณ์เห็น การกระทำอะไร การกับใน ใจอะค่ะขึ้นมาได้เห็นใจที่ มัน แบบกระเพื่อม然后就现在修的就是感觉不像以前那么枯燥了，就觉得越来越有趣了。哦，ก่อน คือ พอ ยิ่ง ไป บัด ไป ก็ รู้ สึก ว่า ยิ่งสนุกคือไม่ไม่ไม่น่าเบื่อเหมือนมีทุกเหมือนตอนแรกๆเลย所以就是鼓励大家来多打才气。แล้วก็เลยให้กำลังใจเพื่อนๆให้มาร่วมคอร์ส然后就是我可能平常在这里，然后说话也不多，然后一般不太跟大家交流，因为要不近嘛。อ๋อเขาก็คือตอนระหว่างที่อยู่เขาเขาก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับเพื่อนเพราะว่าเหมือนเขาก็ตั้งใจจะพูดน้อยปิดวาจาอะไรเงี้ย 嗯，但是我发现就是这一期，就是内心当中对每一个人的接纳的程度是有很大的提高。แต่เขาสัมผัสได้ว่าทุกคนก็มีการพัฒนาที่ดี就是可能就是在座所有的人，其实我没有说话，但是我的心里呢都是很接纳。接纳นี่เขารู้สึกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดแต่ว่าใจเขาก็ยอมรับนับรู้อ่า าธุสาธุสาธุ 妈说一点，好好说，我听不清楚。我妈说一点。อะไรตื刚才开场白应该这么说啊，酝酿很久，大家刚才又有勇气去说啊。She she she think about t h i speaking, the beginning of the speech for a long time, but she doesn't have the encouragement to speak. คิดว่าจะเริ่มที่จะพูดเนี่ยตั้งนานแล้ว แต่ว่าไม่มีความกล้าหาญที่จะพูด。

我差不多到这两天我才做到，两天现在我真的做不到。คือเหมือนจริงๆเหมือนเขาให้ให้พยายามปิดวาจาแต่แรกๆก็ทำไม่ได้แล้วก็เหมือนตอนสองวันหลังถึงจะทำได้หรืออะไรเงี้ย然后来这十天，可以说心里的感受，就像那种心电图一样，一波一波一波。ใจเขาเป็นอย่างนั้นค่ดังๆขึ้นขึ้นลงลง然后 我真实的感受是来自于第四天晚上的录像资料，啊，那天，对，是看了。是看了对，甘虹和甘红的用生命去传承这个佛法的一个一个。用生命传承。啊，开示和他们。然后，其实来到这里，大家。 就是师傅小尊者之前说句两句话，一个是当你的心没有力量的时候，你是容易被你的妄念是带着走。嗯，其实这句话是也是说到我心坎去了。嗯，听到嘛，为了你啊，自己，我们没有能力，我们就会被拉去。然后，其实每个人刚刚走到这一圈，呃，我也挺感。 感谢同修的二十来位同修，我还在说，这是从中国来了这么多的一个同修者。我之前不还不知道大家为什么来这里，我先说没有压力。กเหมือนเดิมท่านรู้สึกว่าผมแบบเหมือนคนจีนมาในคราวนี้เยอะนะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาหลงครันาทนหกั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นหลงจา้นหงจา้นหากนั้น้นหลังจกันหลังจากนัังจั้นห้นห้

所以应该说我的领路人周军跟心 <laughs> 人。我是踩着莲花一路上 <laughs> 来的，踩着莲花， <laughs> 哇塞，都不是，他何德何报？第一次我们到这里来了，从外面到寺院里，青莲过，就是拜拜半迈步，啊，she walk here one 呃，one lotus by one lotus by one lotus，no and they're support they're leading her and then she walk by lotus เข้าใจเข้าใจคือเพื่อนสองคนที่นำพาเขามาเหมือนพายเขาได้มาเดินที่แบบปีดอกบัวขึ้นมารองรับที่ลรงแรม然后昨天晚上 我其实这周军呢，包括汤青，包括千雅都是我的室友啊。 <clears throat> 我是第一个发起来说要通宵的，就是昨晚要走。 <laughs> 要进行我第一个回去的。第一个回去的对， <laughs> 他说的。哦，我很惭愧，千雅在那一路一路说，他说的时候我很惭愧。 我是发起人做的ในในในในสิในห้องเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนแรกก็เขาบอกว่า ฉันจะทำในสักทีคือเนี่ยเออในสักที但是其实我很想留下来，就是就是แต่แต่สงสัยเป็นคนแรกที่กลับไป แล้วก็เขาบอกว่าแต่จริงๆ แล้วเขาอยากอยู่่应该说昨天晚上突然在 八点十五分左右，有有心有一阵，不知道是不是做那个点灯的原因，什么原因，我我心当然有点打乱了，就是当时心没有白天的那个状态好了。哦，所以。就是当时心没有白天的那个状态好了。哦，所以。然后在坚持了九点三十五分，我觉得我的心还是乱的，包括我也蛮感谢。然后昨晚上也跟妙慈老师。 呃，也聊了几句，其实我挺想留下来，啊，后觉得那时候心一直沉淀不下来，所以我决定我还是先回去。如果睡不着， <laughs> <laughs> 我么过？哈过来。哈哈！就是，就是，就是，就是，就是，就是，就就是， 然后想说就是，我最感谢就是来到咱们这个灯塔寺，呃，首先也非常感谢我们这些法工。我之前以为交的一千块钱就是来禅游的，啊，不是禅修，你到哪玩？是禅游来旅游，一旅游。来旅游。 <laughs> 一千块钱就可以旅游对，我是来，有的是来禅游的，可能走走看看，拜一拜地，旅游了。哈哈哈哈哈哈！对，我感谢法工建华。 建华，包括我们杨四师傅，包括新月，我之前以为组织机构就是就是产业，哈 <laughs> 哦。所以，当你今天中午把这个账说明之后，我当然觉得无形当中心里有一份更多的、一份感动和感激啊。包括从昨天到今天的自己一个反观，知道自己问题出在哪里。 包括心量该怎么去打开。You saw the all the organization, organize, organize, organize e เขาคิดว่าเหมือนเหมือน organizer เหมือน organize มาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะ So t h e ี่ไปเดินอแต่ว่าพอวันเนี้ยที่ที่เชอรี่เขาต้องมาแจกแจ้งมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 其实我们都来自于中国，年的不同的各大城市，甚至说不同的职业、不同的岗位，大家就是我相信大家，其实，在包括这一圈，可能更多的是八零后。我们想这俩九零后、零零后应该是啊，都能坚持到今天，我 这零零后，零零后，没有，零零后就是两千年以后出生的，九零后就是九零年以后出生，八零后就是八。零ันนี้พูดถึงรุ่นรุ่นที่เหมือนกับ九九年的，เขาเรียกอะไรเกดลงมาเกิดหกลงมาอะไรเงี้ยค่ะคือพูดกำลังพูดถึง ช่วงระดับอายุอะ不同的像七零后、八零后，包括这个妈妈可能是五零后，对吧？คือเป็นเนี่ย รุ่น 80 รุ่น670มาม้านี่รุ่น 50อะไรเงี้ยคือเกิดอะ不同的年龄，不同的可以说อายุต่างกัน大家不同的一个一个一个立场跟身份，其实大家从五湖四海或者中国来到这里，大家都在做同修一件事，就是离苦。มาทำในเรื่องเดียวกันคือให้พ้นทุกข์ 希望东中安能一直延续下去。好，东中禅，carry on，你你东中禅，嗯，没有呀，吧？ 他没说，他会中文。说不来，说不来，太可爱。泰国跟中国人不同。ก็เป็นครั้งแรกที่มาปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวอะค่ะ แล้วก็ทำไม่เป็นด้วย ก็เลยทำแบบง่ายๆ เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหลายขั้นตอนก็เลยคงไม่ผิดกฎใช่ไหมคะ 那只是混你翻译。他说他是第哎第一次来学习动作禅的时候，他也不会做这个，是吧？嗯，ันหลายขั้นตอนแล้วสจะ然后他就简单简单的做一下，就是不安静เลยให้อาจารย์不安静คือเขารู้สึกว่าพอหลายขั้นตอนแล้วมันไม่สงบนะ做了一会儿感觉到不安静心不安静ก็ ทำมาทั้งคงยุคอะไรหลายอย่างก็ก็มาที่นี่ก็เพิ่งจะรู้ว่าเออเรา เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำก็ค่รมาถึงราครนี้มาถึงก็คือรู้ว่าเออแต่แต่ว่ามันมันไม่เหมาะกับเราค่ะรู้สึกเหวไปไปเรียน เรียนไดงเอง 他过去做了好几种方法，他觉得选太适合他，嗯，他这次到这里来，嗯，就请啊，请杨丹，就是请综合来指导他，嗯，是这样指导。聊。然后，啊， <laughs> 要不就说点什么？哦，就就问，最最。 ี่วันแรกก็ง่วงมากง่วงตลอดเลยก็รู้ว่าใจมันอยากแบบหายง่วงอยากอยากไม่ง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆก็ อย่างเมื่อวานก็ปฏิบัติดีมาก แล้ววันนี้ก็เบื่อแล้วไม่อยากปฏิบัติเลย มันก็รู้สึกว่าดีดีให้แตกก่อให้แตกก่อดีเา่ 刚开始那几天，他感觉到非常的昏沉，很想睡觉。但昨天呢，稍微有点好好转。哎，但今天呢，又感觉到不太好状态。ใช่ค่ะก็เลยแบบปล่อยไปเลยค่ะดีเวลาเรารู้สึกตัวดีเราก็รู้แต่พอเวลารู้สึกแบบมัวมัวอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยก็รู้ว่ามัว แต่แต่ก็ปล่อยปล่อยวาง ไม่รู้ว่าทำถูกหรือผิด今天他不哎，他就是感觉到哎，不管他好还是不好，好的时候他也是就是哎放下，不好不太好的时候他也放下，随他去，是这样吗？ค่ะใช่มั้งคะฟังไม่ค่อยออกแล้วเวลาแบบเราขี้เกียจอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเกรงใจพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ก็แบบตั้งใจสอนมากเลย 有时候自己就是不想，就是不想用功，用功的时候，他要感觉到，哎哎，那个中者很那么哎用心的在教导，然后他又他不想用功，就心里面过不过意不去，不好意思。再来，然后他要休息个，停个十分钟一下一下下，然后再继续用功。 ก็แค่นี้แล้วมั้งสาธุฟังออกได้ไงว่าแค่นี้แล้วล่ะถ้าเจ๊จะมาเจอเต้าแค่นี้แล้วนะนลังเขเต้าเจียโตสาธุเต้าไข่เราทันตสองเรา就是你。 หลังข้างหลังก็สองคนนะข้างหลังสองคนจะพูดไหมข้างหลังสองคนจะพูดก่อนข้างหลังก่อน想想想。 了。暂停一老文先生。阿文刚才说了吗？他说他本来不想来说，但是已经三天前就开始考虑我要说些什么。ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้อยากพูดแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคิดมาตั้งแต่ 3 วันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะพูดอะไรเอาอย่าอย่าไปเอาไอ้สามวันที่เตรียมตอนแบบไม่เอาเอา ตอนนี้ 不要用那个你以前考虑来说的，要当下说说现在的，说现在。前，修的时候，有一个月修得特别爽，爽到什么程度？那个一个月没洗过澡，没洗过衣服，无语，经常不刷牙不洗脸。勤一点，点勤，板正体，板正体。他他他，他他他，他他他，他他他，他他他，他他他，他他 ช่ไหมคะที่ยอยู่ที่โน่นอ่ะเหมือนมีอยู่เดือนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมได้ภาวะดีมากเขาบอกดีขนาดไหน ดีแบบ ไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำไม่ไม่ซักเสื้อผ้าใช่ไหมตุ้ยมาลูกศิษย์อุปโลกลูกศิษย์อุปโลกเหมือน เหมือนไม่ล้างจานไม่หลังไม่ล้างจานด้วย ไม่มีเวลาล้างไม่มีเวลาล้างรู้สึกของเราจริง ๆเลยหรอก็วันนั้นที่กะละกะละมังเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบเหมือนมันเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผ่อนคลายมากอะไเงีย后来呢，慢慢的我在读书的师傅会讨厌跟我说话，经常起烦恼， 就是呃，后来就是在我在禅修的时候，呃，就寺院里经常来来往往的人，呃，会会有人过来跟我说话。嗯，然后你就起烦恼了。对，我我起烦恼。哦。就是，他就是，ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแล้วมันมีมีคนใช่ไหมคนไปมาเยอะแล้วก็มายเขาทให้เขาเหมือนกิเลสขึ้น。嗯，然后我我就就计划着。 อ๋อจากไปที่บ้านที่กวางใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนวางแผนว่าจะเขาเรียกนะไปเก็บอารมณ์呃，可是因为我比较胆小，晚上有点怕黑，呃，所以我是不敢一个人去住闭关房的。แต่ว่าเขาแบบเหมือนขี้กลัวเขาก็เลยไม่กล้าไปไปอยู่คนเดียวเ然后后来看到泰国有那个禅修营，我就想去泰国语言不通， 我又不认识其他人，我不，嗯，不会有人跟我说话，我也不想跟别人说话，我终于可以有一个地方很爽的用功了。คือเขาก็เลยคิดว่าจะมาเมืองไทยเพราะว่า เหมือนกับว่ามาเมืองไทยภาษาก็พูดกับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ก็เลยจะก็เลยจะมาใช่ไหม 就是说来到这里，就是说没有人会说他没不说说话，没有人会跟他说，嗯，他就可以在这里很很爽的。在呀。因为在这里对镜很少，在国内的时候，你有的时候会忍不住去玩手机，起烦恼的时候会想去玩手机，在玩了手机，然后你会反过来责备自己，怎么这么不积极？嗯， <laughs> คืออยู่อยู่ที่่น่ะมันเหมือนกับ บางทีบางทีเกิดงุนหงิดหรืออะไรเงี้ยก็ไปเล่นโทรศัพท์พอไปเล่นโทรศัพท์แล้วสุดท้ายก็มาโทษตัวเองว่าทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่แบบตั้งใจปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะ修，到第几面我已经忘了。呃，当时呢起了一个念头，就是想喝水，但是同时呢有另外一个念头忍住不喝。 มีวันหนึ่งไม่รู้วันไหนนี่แหละ คือเขาแบบมันเหมือนกับอยากดื่มน้ำหิวน้ำแล้วก็มันมีอีกความคิดหนึ่งที่ออกว่าให้อดทนแต่ว่าอยู่过了一两天吧，我我发现因为不喝水带来了身体的不舒服， แต่ลแล้วพอพอเสร็จวันสองวันผ่านไปก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่ดื่มน้ำมาทำให้รู้สึกร่างกายรู้สึกไม่ดีแบบรู้สึกร่างกายเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ย包括昨天晚上的，เมื่อคืน本来我是前些天就已经听到你们聊天的时候说。 八号晚上要搞通宵，当时我心里是很兴奋的。ตั้งแต่จริงๆก่อนจะถึงเมื่อคืนเนี่ยได้ยินมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเดี๋ยวคืนวันที่8จะมีในสัตชิกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากคือ 不放就是没有ความรู้สึกอ๋ออ่า他没有觉得，他没有觉得。คือเหมือนเหมือนเพื่อนก็ถามว่าจะจะในสัตว์ชิกไหมเลยเขาบอกเขาไม่ไม่อธิษฐานนะคือไม่ไม่ได้ make a wish ไม่ไม่ได้ขออะไร为什么不发愿？因为我之前我发现我做了很多计划，根本就做不到。คือเหมือนกับว่ากลัวว่าเพราะก่อนหน้านั้นเขาเห็นเขามีประสบการณ์ว่า เหมือนทำไม่ได้ใช่ไหม คือคือเหมือนเขาเรียกอะไรที่ตั้งสัจจะ

คือเขาแล้วเขาก็แบบ พอกลับไปนอนนอนไม่หลับก็ออกมาเดินจงกรมเดินจงกรมหน่อยก็กลับไปนอนอะไรเงี้ยค่ะ คือเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเหมือนทำแบบสบายๆ我现在分享了这么多，这些所有的感觉我曾经都有，但是曾经也有过，就是发现自己完全没有进步，全是烦恼。到现在我当下当下就是发现好的，你发现自己进步，我发现自 觉得自己很差的时候都去接受。คือเขาบอกว่าความคือเขาก็เคยผ่านประสบการณ์ที่เพื่อนๆบอกมาหมด บางครั้งก็รู้สึกว่ามันพัฒนาหรือมันไม่พัฒนาแต่ว่าทุกอย่างก็คือให้ยอมรับ在修行的过程中，有的时候觉性提起来的时候，会发现我整个人怎么变了？那那个那一刻是很诧异的。不懂。ถมีสติารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้ามีสติเราจะรู้สึกเปลี่ยนตัวเอง 然后会会去做比较，然后拿自己这一次我的感悟就是不要去比较，没有什么好比较。อย่าไป包括我现在的分享，我感觉都没有计划，就想到什么就说。เขาบอกว่าที่เขาแชร์ตอนนี้อยู่อ่ะคือก็ไม่ได้มีวางแผนอะไรจะพูดอะไรก็พูดออกมา ดีแล้วแบบนี้แหละ包括未来的禅修，肯定我的烦恼还会起来，各种各样的烦恼。 包括现在我想到，呃，因为我还打算继续待一段时间嘛，回国以后，我想到，假如有人有对劲的时候，我是很高兴的，那是那是给了我一个看心的机会。嗯嗯，เขาบอกว่าเหมือนถ้าเขากลับไปอ่ะเวลาที่สมมติมีก่อนหน้านั้นถ้ามีคนมาคุยกับเขาแต่ก่อนคือเขาอยากจะปฏิบัติแบบติดอารมณ์แต่เขาบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นโอกาสให้เขาอ่ะได้เห็อารมณ์ตัวเองได้ แล้วก็สรุปป throw away the bags throw away the bags that you carry อ๋อปฏิบัติธรรมแบบต้องลงชานเนี่ยคือเหมือนกับว่า วางสิ่งที่เราแบกลง就逐渐的去认识这个身和心，然后直到最后就接受。我感觉就是全然接受。ก็คือให้รู้ว่านี่คือกายคือใจแล้วก็ยอมรับ

那怕的是没有办法去控制的。我已经怕到已经是超出正常的心理范围了，已经是到心理疾病的接近心理疾病的范畴了。我不适应。我感觉有点不适应。我感觉有点不适应。我感觉有点不适应。我感觉有点不适应。我感觉我感我 ก็คือเหมือนวิธีเขาสอนให้สวดมนต์ให้มันอะไรนะคะแล้วก็อะไรทุกทอนหรืออะไรทุอ่าคือทุกอย่างทุกแบบเขาทำหมดอ่ะ别人跟我说去禅修，培养定力，我就去禅修。先是观呼吸、慈心禅， 还有什么腹部起伏？他们，都露对方说什么？是除了参加之外，其他的都学过。กจาก，不不参加就是参加培我为什么还不去参加隔音卡？因为我听说，听说隔音卡要求特别严，不让穿。哦。对呀对呀，他被关参加培训，他你看你，了，很很 修其他禅法的时候，有个重要的问题就是发紧，我根本不会修，全是用专注修的，我全是紧，别人都入禅定了，然后，然后我去跟尊者小川，小川我说我很紧啊，我说我关呼吸的时候这个一跳一跳的，尊者说你修错， <laughs> 然后我当时听到那个，你先翻译。 <laughs>

ทำไมเขาถึงบอกเราว่า คือเขาอะลองมาหมดแล้วจนเขารู้สึกว่ามันไม่มีทางที่เขาจะไปต่อแล้ว แล้วก็คือต้องจมฉาเนี่ยเป็นทางสุดท้ายของเขา是วิธี他自己คือวิธีอื่นอะไม่ได้ผิดนะ แต่เขาอะฝึกผิดเขาทำผิดเอง 后来刚开始修动中禅的时候，还是不会修，还是用砖柱，还是走。嗯，刚，刚开始时不会修，还是用砖柱，还的时候，还是不会修，还走。的时候，还是不会修，还是用砖不会修，还是用砖柱，还是走。嗯，的是走。的不嗯，走。禅修，

我为什么想去做？我想去做功德，然后我还有同时还有一个念头是我不想做。我当时是觉得，他我看到他有他的思维。我看到他有他的思维。我看到他有他的我看到他的思维。我看到他有他我看到他我看到他有他我的我的的我我 ทั่วไปที่ทำอะไรอะ土湖啊，他们土土盆盆土ฝนตกเปียอเปียค่ะเรียกว่าเมสอีกที่หนจะจะถูกทำทำหรือไม่ทำอีกที่หนึ่งเรียกว่า ไม่ทำแต่สุดท้ายก็ทำแบบสบายไม่รู้จะทำทำยังไรทำเสร็จแล้วก็รู้ว่าจะทำเราทำยังไง虽然那个七天是是劝自己出来，但是有很多很多情绪出来，烦躁啊、无聊啊，然后想想到外面去吃东西啊，有各种各样的。 ในเจ็ดวันตอนนั้นน่ะ ก็ถึงแม้ว่าจะคิดว่าไปเล่นๆ แต่ความจริงก็มีอารมณ์เกิดขึ้นให้เห็นมากมายพอแล้วเนาะไม่เป็นไรพอลแต่เดี๋ยวพี่คนอื่นเหรอพอลวอ่าดู 那他们那边，他说吧，说一点，说一点，就是你们几个，还有个分开，不是，心月先说吧，那姐连着说吧，可以吧，晚点说。嗯，给自己这一次真心的明白了佛陀的法，是走向心灵的这个苦的止息。 เข้าใจเข้าใจธรรมะในใจในใจของตัวเองจริงๆ这个是我的目标อันนี่เป็นจุดหมายของเราจุดประสงค์ของเขา不达目的绝不罢休สาธุคืออะไรนะ不达目的绝不罢休他的目标是解脱希腊痛苦อ๋อจริงคือเป้าหมายของเขาคือก็คือความพ้นทุกข์ใช่ไหมอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่ถึงไม่หยุด 对，当时呢，阿江到我们在去行脚的时候，阿江给我讲了这个故事。那个时候还是迷糊的，但是这次禅修后就这里会明白。哦，嗯，我们啊，老师都แนะนำ，就是说，讲一些事情给他听。可能当时他听不懂，但是后来他听懂了。 明白长老说的，我能体验到，就现在而言，呃，也能体验到，没有觉性的生命很脆弱。啊， <laughs> 是的。然后我在说话的时候，是心会跑到念头里，怕会睡着。哦，在在分享。 拍照，平时的时候他都会去跑，睡着，醒来，睡着。คือตอนที่นั่งแลกเปลี่ยนกันอยู่ เขาก็เห็นความคิดเนาะออกไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม看到那颗睡着的心，觉得生命很脆弱。แล้วก็บางบางขณะเหมือนเหมือนกับจิตมันหลับไปอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็เห็นว่าณขณะนั้นน่ะคือ จิตอ่อนแอคือไม่มีสติ第二我想每天多次的提醒自己要持好戒แล้วก็ข้อสองทุกวันเขาก็จะเตือนตัวเองให้รักษาศีลให้ดีอเอ่อ在苏卡多的两个月知道了持戒ตอนได้อยู่สุกโตสองเดือนก็เข้าใจเรื่องการรักษาศีล它是修行的基础เป็นมันเป็นฐานของการปฏิบัติธรรม 嗯，非常的发自内心的很尊重佛陀的法，嗯，然后也很尊重在座的每一位比丘的持戒的，嗯，然后也特别的尊重和随喜，真的是每一位的禅修者，不管是什么样的状态，能够来勇敢的面对自己。 就是最棒的。แล้วก็ก็เคารพเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทุกคนที่ไม่ว่าจะมีสภาวะยังไงก็มีความกล้าหาญที่จะเผชิญ然后这次阿江给我的小餐，嗯，让我明白，能看到心散乱在念头里，这回会更多的回来这里。ที่อาจารย์สอบอารมณ์เขาทำให้เขาได้เห็นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่า คือใจมันคงสั้นไปแล้วก็ต้องกลับมาดู原来会执着在念头的答案里ก่อนก่อนหน้านั้นนะเขาจะยึดกับคำคำตอบของของวิธีการความคิดดอ๋อ好多，这里面有几位我比较熟悉的人，这里更能练我的心。ในในนี้เขารู้จัก เพื่อนอยู่หลายคนทำให้เหมือนเรื่องสมมติสมมติใจนะคะอ๋อทำให้ยิ่งทำให้ใจเข้มแข็งมา他们会想和我说话，อ๋อ嗯，เพราะว่าเหมือนเพื่อนก็อยากจะมาคุยกับเขา然后会看到想让他们去好好修行的那个欲望。อแล้วก็ได้เห็นความอยากที่อยากให้เพื่อนอะไปแบบตั้งใจปฏิบัติให้ดี

会对法公管纪律或什么会不满，内心会生嗔恨心。嗯嗯嗯，然后你会呃， <laughs> 啊，对对对然后那个念头会嗔恨好久好久。 <laughs> 那个，然后这次呢，我又是这样的机缘，那就是做了这次监管大家纪纪律的人。 哈是这回他成了那个那个监督者，他要批评别人，持戒就是别遵守纪律，所以他就要体会别人对他的真心，是吧？对的。然后说他以前的时候，别人管他让他不说话，哎对，不生气。然后现在他成了那个人，去管别人，让别人不说话，完了别人对他有这个感恩。 ออกันไหมต้องมาคอยควบคุมว่าอยากให้เขาพูด แต่วันนี้เขาเป็นคนที่ต้องคอยควบคุมเพื่อนว่าอย่าไปพูดอะไรอย้ย然后这次非常的能理解你们所有的人对我有嗔恨。คือก็เลยเข้าใจว่าเพื่อนๆอ่ะที่สมัยก่อนเขาโกรธเนี่ยเหมือนกับว่าถูกอย่างนี้อย่รงนี้ออแกไนเซอร์มาอย่างนี้ วันนี้ก็เลยเข้าใจว่าเพื่อนๆก็คงจะโกรธเขาเหมือนกันมีใครโกรธไหม 有心态吗？你哈哈哈哈。我最怕有过，你哈哈哈哈。全身都有拉米了，过你ขอบ过ุณนะใช่ไหม？每天早上拿这个宿舍，现在不会不会，明天做我就感觉心疼，太辛苦了。第一天大板的时候那个声音很小，然后大家说怕起不来，我就。 把你们的心震醒。我有床吗？对，然后是陌生的人，那个心不会去跑到他那里去。只有熟悉的人，你才会跑到他那里去。 คือคนแปลกหน้าคือใจมันจะไม่ค่อยไปคล้องแวะกับคนแปลกหน้าแต่จะคล้องแวะกับคนที่คือเขารู้จักกันมาเขามาด้วยกันอย่างเงี้ย然后在提醒或者是交流的时候，我们感受到他们的那个傲慢和不满。พอตอนที่เหมือนต้องติดต่อสื่อสารกันอะสัมผัสได้ถึงความถึงอีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งถึงความโกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่พอใจ然后能看到自己的心แล้วก็ได้เห็นใจตัวเองด้วยอืมอืม 好像是这次的感受是什么呢？原来在中国，我们会讲发慈悲心和发大愿。在中国会发慈悲心和大愿。大愿是什么？就是愿力帮助别人。哦。就是康呢，他是说，就是说，就是说，就是 欲望、悲天、化他，对，哎，欲望，现在，呃，如果有觉性的平常心，才是慈悲心。哦，嗯。所以我很理解大家。我， 是法的受益者，所以很感恩尊者，也特别的珍惜，哎，这样的修行缘分。我走了好多年的弯路，我我我苦了五六五六年，然后才这样对。对，嗯， <laughs> 接下来还有等下来，潘潘姐，我没什么可说的，就是去行动就完了。啊 <laughs> 哎，我觉得你这答案挺大的。自然而然，它就会呈现出来。其实我觉得已经没有可以疑惑的东西了。啊，际要其实安静单，他他们他们 等他回来吗？带回来。我我们我们要等吗？还是我们继续？啊，继续吧，继续可以。啊，天冷了，怎么冷？我你说了吗？啊！哈哈哈哈哈哈！暖风，暖风。说几句，说几句，什么感受的？嗯，感受，因为之前主要，其实我是。 呃，很清楚自己来的目的，就是他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，他，是，是，是，

在这个呃尊者他每天的这些开始，以及我每天这样的觉知中，我慢慢这些问题发现都不是问题虽然还有很多的嗯昏沉啊，嗯。 嗯，有一些觉受还是有会不舒服，但是可以可以从中间可以跳出来，然后它会再进去， <laughs> 然后再出来。但是这种次数会慢慢慢慢的会减少，嗯，然后会对这个过程，就是对这种这种强度会减弱。 แต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆดีขึ้นสภาวความง่โหรือมันค่อยๆน้อยลง啊，也能够看到自己的五蕴。อื然ค่ะแล้วก็ได้เห็นนิวรณ์หอง嗯嗯，在这个过程当中，就是嗯、呃不断的去觉知到，然后明白，然后停止。อ就是，ก็คือในแค่ทำก็คือให้รู้มัน แล้วก็เข้าใจมัน

แล้วก็ได้แก้ปัญหาให้กับเขามาครั้งที่หนึ่งนคัที่น่คนนี้เป็นแม่ค่ะลูกนะครับเป็นลูกชายุ谢各位尊者感谢所有的呃师兄因为在这个过程当中他都会成为我的内心的一面镜子去给我做对คนเป็นเหมือนกระจกที่ทำใหคเขาได้เห็นใจตัวเอสาธุ สาธุ สาธุ 我来讲吧，那个，我也是第一次来中国嗯，我来这儿的渊源是因为我先遇到了 m b ไดมาที่ <laughs> นี่เพราะว่าเจอกับ Amber，然后他跟我说这边尊者都很好，然后我就想过来，结果。 这一次正好有机会，各种姻缘都比较和合，所以就过来了。嗯，刚到这个寺院的时候，嗯，我觉得这里面风景好，条件好，什么都很好。啊，对对对，嗯，因为我在香港的时候去过两所泰国的寺院。 他呃是呃，那边的条件比这里差很多。啊，香港对，嗯，那边的条件很差，就是首先地域面积没有这么广。他们的疗房，嗯，都很小，而且很破旧，不是香港，香港的糖丸 而且他们的比丘师傅人数很少，他们没有办法托钵，他们托钵的话就是在香港。

嗯，所以到这儿来以后，我觉得这儿真的是天堂。哈哈哈哈哈哈！哦，我我重新衡量一下。嗯，所以来了以后没有什么不适应，呃，一直都很开心。Baby, I ปรับตัวไม่ได้ทุกอย่างคือสบายใจตลาดดี。但是直到有一天，我们阿香洞尊者跟我说，他说你很紧，这个心很有压力。 然后，我当时感觉不到我心中的压力，我觉得我一切都很好。 <laughs> 我生活当中就是这样的。 <laughs> 而且我觉得在这儿能让我放松，我不用微笑着面对别人，因为大家都很专注，没有人管我到底是笑还是不笑。 嗯，所以呢，我就呃，当时就觉得好像和我感受不太一样，然后那天就去了呃，一边甘鹏老师那边的纪念馆。然后那去了纪念馆以后呢，就呃，我那天和这位师兄一起。 他就说，进了那那个纪念馆里面，就会有很强的悲伤升起来。嗯。 <laughs> 然后我那天去的时候，也确实是这样，就是很强烈的悲伤升起来。嗯。然后就就是呃，慢慢的就体，就是压在心底、内心深处的那种苦就升起来了。 อความทุกข์ในใจที่มันเหมือนซ่อนอยู่ลึกๆก็เลยออกมา呃，在那个时候就体会到这种心的无力，完全被情绪控制住了。嗯，แล้วก็ตอนนั้นเขาเลยสัมผัสได้ถึงคือสภาวะที่ใจอ่ะมันไม่มีกำลังเลยมันเหมือนโดนอารมณ์เข้างำไปหมดเลย嗯，所以后来的时候呢，呃，后来两天，呃，尊者说。 可以随意的休息。那么我那两天就去了甘鹏老师的纪念馆，然后就按照尊者的教导，然后把那颗想要什么什么的心放下。 <laughs> 然后我发现这个方法真的很有用。 แล้วเขาก็เห็นว่าเออวิธีการเนี้ยมีประโยชน์因为到了第二天的时候呃情绪已经没有那么波动了เพราะว่าพอวันต่อมาก็เหมือนอารมณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั่นเขาขนาดนั้นแล้ว所以现在可以平静的把它说出来。嗯，ตอนนี้ก็เหมือนพูดออกมาได้ด้วยใจที่เป็นปกติใจที่สงบ

我了哈，好吧。嗯，先取个唱会儿。好，呃，这几天陈秀中如果因为无名在深与义的方向，呃，深与义的上面，上面对各位，呃，对师傅、尊者，劝您发起各位修。 还有嗯，法官有任何的不敬、任何的疏忽大意的地方，请请求忏悔，请原谅。嗯。 怪不怪？们说แปลกไหม？แปลกไหม？在港说，我，喜欢说。这几天没没，我，想说很多，但是现在不知道要说什么。对啊，奇怪，奇怪。然后感恩感恩师傅对的教导，然后。我上道了。 อ่าหาเตะหาเตสาธุสาธุสาธุอ่าสองคนข้างหลัง เป็นไทยเท่านี้หมดแล้วหรอหมดแล้วครับหมดแล้วนิดนิดหน่อยหน่อย เป็นกำลังใจเป็น ที่ได้ประสบคุณแม่คุณลูกไปแล้วไม่รู้ ดูพูดแล้วแต่ไม่ที่ให้ ให้ตารางปฏิบัติที่นี่ไปทำให้ได้มีโอกาสรู้ว่ามีคอร์สคนจีนที่นี่อยากมาคอร์สคนจีนมาก เพราะว่าเราจะได้พูดกันไม่รู้ค่ะตั้งใจว่าจะไม่พูด แต่ก็ได้ยินเสียงคนไทยแล้วก็คิดว่าหูฝาดไปเองเขาปิดแล้วมั้งเขาคิดว่าเป็นคนจีนทั้งหมดเนี่ย หน้าก็จีนก็หมดเลยมั้งมีแต่หน้าจีนหมด มีแต่อามาลาวคนเดียว แล้วก็ ขอบคุณเพื่อนชาวจีนทุกคนเลยที่แบบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ แบบว่าทำให้รู้สึกถึงความมีน้ำใจที่ช่วยกันตลอด แล้วก็เป็นตัวอย่างการปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะการไปบินทบาทนี่ น่าตกใจมาก เพราะว่าไม่อยากเชื่อว่าหน้าตาใสๆ แบบเท้าบางๆ อย่างเงี้ยจะแบบถอดรองเท้าแบบไม่ลังเลเลยแล้วก็เดิน แล้วเดินเร็วมากด้วย ซึ่งเคยเดินมาก่อนแล้วแต่มันมันไม่ได้อย่างนี้คือ ตัวเองเคยถอดรองเท้าเดินแล้วปรากฏว่าเดินไม่ทันละเพราะว่าเดินช้าแต่ว่าคนจีนที่ไม่เคยถอดรองเท้าเดินพื้นอันนี้กลับปรากฏว่าเดินเร็วมากจนเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องวิ่งตามเขาทั้งที่ใส่รองเท้า 他说：“哎呀，我们中国人呢，脱了鞋子还走这么快啊，是吗？”对，他还在穿，他都穿上鞋子才能追上我们。对呀，中国我太快。哈哈哈哈哈！อาจาต้มาเดินเร็วากดูเหท่าเด่าอ่็คืออันเนี้ยต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างเลยว่าต้องเข้มแข็งให้ได้เท่าเขาอืม他说他在用功然后他的 就是他的那个力量要跟我们一样啊，才能够。ไม่ใช่ว่าเดินทนนะแต่ว่าเขาต้องมีวิธีวางใจซึ่งเราจะต้องหาที่ตัวเราอะจะวางใจยังไงให้ได้อย่างเขาเพราะเขาไม่มีเหวี่ยงเลยเขาแบบเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเลย他不是哎他说不是忍不是忍而是里面有他的道理在就是有决心有决心在才能够走出下去他说他自己的找出原因来要向我们 ก็ขอขมาด้วยเวลาล้างจานเนี่ยชอบคิดว่าสงสัยตั้งแน่เลย ขอขมานะคะ แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มาช่วยล้างทุกทีเลยคือคิดไปเองอะคิดว่าเขาจะเอาวางไว้เี่เขาจะต้องวางไว้ให้เราล้างแน่ๆเลยขอขมาขอโทษ请大家原谅，请求原谅，他有这样的想法。 哎，刚开始有这样的想法，以为我们大家吃了饭以后肯定不洗碗，那个碗放在那里留给他洗，有这样的想法，所以请大家原谅他，请出他的เรียบก谁知道我们大家都做得非常好，嗯，ก็รู้สึกว่าตัวเอง ไม่ใช่ตัวเองมันอะมันอะนะลดความเห็นแก่ตัวลง โดยที่แบบ ไม่ได้ตั้งใจเรื่อยๆทุกวัน คือเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก แต่ว่าแต่ว่าพอพอจะชิ่งจะชิ่ง เนี่ย มันก็เดินไปเอางานมาทำอีก มันก็เดินไปเอางานทำอีก ก็มันเหมือนกับมันฝุดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย คือแบบล้างเสร็จแล้วเนี่ย ก็แทนที่จะแบบกลับไปพัก มันก็ไม่ไม่ไป มันก็ไปหยิบไอ้ ไอ้ที่ป้าเขารวมรวมไว้มาล้างอีก พอล้างเสร็จก็แบบจะไปละ มันก็ไม่ไปอีก มันก็ไปเอามาเช็ดอีก คือมันเป็นอะไรที่แบบ เราไม่ได้ทำมันทำของมันเอง ซึ่งรู้สึกว่า มันค่อยๆปรากฏขึ้นใจใจใจมาทำทำเองมีสติปัญญาเองอ่า他说他后来他有这样，他他有这样的感受，就感觉到不是我在做，心的觉性他自己在做啊。他就是做完以后，洗完碗以后， 他就自己回去擦擦碗本来就说，哎，做完以后他要回去休息了，但是杰西，哎，把他叫回来，他又去擦碗，把碗擦好，擦好以后，他要选择休息了，又再去做另外一件事情，就杰西不停的引导他在做。คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะอะไรเลยเพราะไม่มีปัจจัยอื่นเลยนอกจากว่าทำความรู้สึกตัวแล้วความแย่ต่างๆ ในตัวเราอะ่ะมันลดลงไปเอง 说，哎，在生命之中没有什么阴，没有什么阴阳的可以去，哎，只有节性，只有节制呀。那我们有了节制以后呢，我们其他就是不良的习性，那自然而然它就会越来越少了。哎，没有什么其他什么阴阳可以来这样改变的了，就只有这个，只有就是节制。嗯。还有，้วที่เห็นก็คือความรุนแรงของความไม่พอใจ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่พอใจอะแต่ไม่ชอบใจความไม่ชอบใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เคยกระทบแรงๆอะมันลดลงเรื่อยๆอย่าง้รา看到自己啊，接触到就是接触啊，接触那触点以后，本来那个心有不喜欢的那个，那不喜欢的不像原来那么那么严重了，还那么多了，就是越来越少，越来越少。哦พูดแต่รู้พ้เห็นได้ชัดในในคอร์สนี้คือว่าอย่างสมมติว่า เห็นเขาต้มน้ำก็เฮ้ยทำไมเอาน้ำก๊อกไปต้มกินหลังันไม่ใช่ ก็จะบอกเขาว่ามันต้องเป็นน้ำดื่มถึงจะเอามาต้มกิน แต่เขาบอกว่าไม่ได้เอาไปกินเอาไปสระผม ก็เห็นความพอใจขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้เดียดายแก๊สนะต้องมาต้มน้ำไปสระผม แต่มันก็แป๊บเดียวมันก็หายไปมัเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา他看到他自己有也有呃，就是这一次的这一次来尝试呢，他非常有大的很大的进步。他看到我们呢，哦， 我们要洗头，我去烧开烧热水来洗头，他内在里面马上就有不满意。啊，洗个头还得去烧热水啊，浪费煤气啊。那抻上新绳子来，可是他看到以后马上他就灭了。他看到自己有了有了进步，非常激动的机会。哥，我们没当傻，没啊？哈者说，把头发剃掉了，光头就不用洗了。光。 <laughs> <laughs> <laughs> ความไม่พอใจที่ว่ากินน้ำร้อนเยอะจังแบบ กินแล้วทำไมไม่ต้ม จะมาเขย่าอยู่นั่นแหละเขย่าดูมีไหมมีไหมแล้วจะให้ต้มอะไรเงี้ยก็คือก็จะไปต้มให้ แต่ว่าต้มทีไรลืมทุกทีคือลืมจนกระทั่งแบบอุ้ยมันปันเป็นชั่วโมงแล้วป่านนี้ถ้ากามันไหม้ก็ไหม้ไปแล้วคงมีคนปิดให้ ก็เลยไม่กล้าต้มอีกเลยเพราะว่า ลืมทุกครั้ง ก็ไม่กล้าต้มให้แล้วก็รู้สึกผิดนิดๆแต่ก็ผิดก็ทิ้งอ่ะถูกก็ทิ้งก็แบบสบายสบาย 他看到自己的内心里面的嗔恨心升起来啊，他说怎么喝那么多的热水，喝完了以后又不又不去烧哦，整天来他准备看那个水壶有没有水， <laughs> 哎，看到自己内心里面的嗔恨心，哎，好了，好公布一下，好多知一下，这次来来长休。然后他可以看到内在里面的很多，哎，就是你内在，内这里面很多情绪，他过去自己没看到。 哎，这一次就是这一次长修，所以他很感恩，说我们中国有这样的哎，先在这里长是有一个机会，给他到这里来学习，嗯嗯，进步了多回来。洒脱，洒脱，洒脱，呵呵呵。啊，香菇嗯。嘛，呵呵。 这样把把我们带到这里来，总会有感那个คะแล้วก็ปกตินะคะจะเป็นเจ้าประจำจะทำความสะอาดข้างบนคราวนี้คราวนี้คนจีนมาแย่งทำไปแล้ว ปกติ จะเป็นกนถูสาราทำความสะอาดข้างบน แต่แต่รอบนี้ คนจีนมาช่วยทำข้างบน 平时呢，他自己一个人在这里，他就会把这个他来把这个卫生给打扫，干净的卫生。这一次我们来了，啊，这项工作他下岗了，不给我们承包了。都，嗯，ปกติเนี่ยเราไม่เป็นคนที่ คิดว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจปฏิบัติแล้วนะคะแต่ว่าเห็นพวกกลุ่มเราเนี่ยนะคะก็ตั้งใจกันจริงจังกันทุกคนเลย 他说：“平时他认为自己是非常精进的啦，很认真用功啦。可是我们来了以后，看到我们大家很认真用功啊，我们比他更好。”他非常惭愧，认为自己很好了。มาครั้งนี้ก็ก่อนมาที่ก็ตั้งใจาจะปฏิบัติให้จะน่ให้ดา 他这一次来，再来之前，他自己就在给自己说：“哎，我这一次来的，我要在这里，我要训练自己，做的时间很长很长。”因为他自己从来没有，哎，受过什么苦，受过啊。嗯，他在就是在那这样，他就训练自己两三个星期。嗯。嗯。

然后宗者就介绍，他说，我们要跟这个兽能够和平相处，不是它好还是不好，而是你要能够去接受它。嗯，后来就是嗯，嗯，然后他就能，哎，宗者介绍以后呢，他就有这样的经历，说，哎，不管他痛还是不痛，他痛也好，他都是这样，就是他去经历了这一关。 ก็รอบคพระร์นงแล้วก็พระรตุ้ที่ช่วยดูแลทุกอ่างแกาเากเาเา他说感恩感恩宗泽，还感恩阿江洞，哎，就是说在这个对于我们的照顾，每个人的照顾，对他的照顾，还有他也感恩，非常的感恩大家。嗯，啥？โยมพูดสักหอไหม มีใครฟังอะไรนะยืนนานได้ไหมยิงนเขาพูดยืนนานได้เขาพูดยิงหนังได้มีใครพูดฟังได้ไหม่ะ有没有人ไม่เก่งนะงไม่เก่งยังพยายามอย่างนี้ใครก็ไดู้ใครก็ได้ขอบคุณพระอาจารย์เพราะว่ามาถึงที่นี่เย่ดูเย่นังได้อันนี้คือ 嘛，嗯，他非常感恩尊者，他这一次来了可以看到自己的名事，就是名事分离，看到自己的身跟心可以分开，嗯。要考托，托困对吗？什么？嗯，请大家向大家求，哎，请大家原谅，我有就说他自己有什么做错的，对大家有什么，哎，不。 不利之处，请大家原谅。嗯，很好，昨天还照着胸松裤子呢。啊，照着胸没理情。没没没。啊，打图。嗯，打图。很多。ก็ดีใจเนาะดีใจคนจีนมาทุกทีก็ ดีใจที่เหมือนกับว่า โอ้ เราก็เห็นแบบว่าโอกาสที่จะได้เหมือนกับว่ามาเป็นเพื่อนปฏิบัติด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกทุกครั้งที่มาก็เห็นเห็นคนจีนปฏิบัติกันแข็งขันมากแล้วก็ยิ่งยิ่งคราวนี้เนาะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าแม้ไม่รู้จะทำอะไรเลย ก็ยังทำ 来用功，每一次常修来用功，哎，都非常的哎，อาจจะมุงเ่มไป่ไม่ว่คือหมายถึงว่าคือไม่รู้คือหมายถึงว่าอย่างวันแรกๆอ่ะไม่รู้อะไรเลย ก็ก็ยังทำอย่างเงี้ยก็คือทำหมายถึงว่าขยันนะขยันทำมาก嗯， ยกยกตัวอย่าง ขอยกตัวอย่างนะเนี่ยหนูคนกางเกงกางเกงขาวดำเนี่ย วันแรกอ่ะหมายถึงว่าทำด้วยความไม่พอใจเลยอ่ะหมายคือไม่ไม่ยินดีที่จะทำเลยอ่ะใช่หรือเปล่าวันแรกน的，我头四天都在 หมายถึงคนที่สองคนคนคนคนคนที่สองใช่ใช่ แล้วก็นี้ก็แล้วเราก็เห็นนะ แต่ก็อุตส่าห์ทำอ่ะ แต่พอวันที่สามวันที่สี่ จนถึงวันวันนี้เนาะเราก็เห็นพัฒนาการของของตัวเขาเองเนี่ยโอ้ เหมือนกับว่าถ้าเขานึกย้อนภาพแรกที่เขายกเนี่ยยกแบบ哎，到了 คือพอพอวันหลังเราก็เห็นว่าเขาเข้าใจว่าจะยกยังไง มันก็เข้าที่เข้าทางอย่างเงี้ยเร็วมากๆก็คือ ถ้านับถ้านับวันปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าจากวันแรกที่ แบบว่าแขกแบบว่าแบบเรียกว่าทำแบบต่อต้านมากเลยจนกระทั่งอีกไม่กี่วันเนี่ยโอ้แบบว่าเรียกว่าพัฒนาการเนี่ย เราเออเราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่า โอ้วิธีการปฏิบัติมันเป็นวิธีการที่ ถ้าใครยอมทำเนาะเดี๋ยวมีพัฒนาการไปเอง ถ้ายอมทำ主 你只要你愿意，你接受，你肯去做，你就肯定会有进步。แล้วก็พอพอเห็นวันที่หลังจากหลังจากที่ไปดูอาจารย์กำพลน่ะวันรุ่งขึ้นก็เห็นทุกคนเนี่ยแบบพัฒนาการเยอะมากเลยนะเหมือนกับว่าแค่ข้ามคืนเนี่ยมันรู้ขึ้นเองว่าโอ้เหมือนกับ เห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่แต่ละคนก็เข้าที่เข้าทางเยอะ他说当我们去看过来那个甘鹏老师的纪录片以后啊 第二天，第二天早上醒来，看到大家，哎，就像换了一个人，每个人，只是看到干萌老师那几个脸，我全部变了，他就说：“怎么不第一天放呢？”他第一天放，他说：“怎么不第一天放不是天？他他早就改变了。”啊，根本根本。那你有没有体会过你那那时候的那什么？你干你就出来自己改变的，你一定要先体会自己散了，对，先体会两天的。嗯，可以看得见，因为其实其实其实其 ถ้าถ้าเราเริ่ม เริ่มต้นที่จะเหมือนกับว่ามีศรัทธาที่จะทำเนี่ย แล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำแล้วก็อย่างพวกเราก็ ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเนี่ยจนทั้งถึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแค่วันสองวันเนี่ย เราจะเห็นพัฒนาการแบบโอ้แบบก้าวกระโดดอ่ะแต่อาจเป็นตัวส 非常有信心，然后我们认真去做啊，那么哎，就是两天过去以后，这转变就非常有大的变化，我们生活、我们的心啊，就是每个人的心心态都有大的变化。แล้วถ้าพวกเราจำกันได้เนาะจำคำถามวันแรกที่นั่งตรงนี้ได้กับคำถามวันหลังเนี่ยรูปแบบของคำถามมันจะต่างไปเลย คือถามวันแรกเนี่ยมันถามจากความคิดล้วนๆ เลยอะแต่พอวันหลังเนี่ยมันจะถามจากรายละเอียดที่ตัวเองปฏิบัติแล้วเจอ 有时候我们自己都可以，自己都会有底点，自己会知道。我们第一天我们问的问题啊，啊，就是都是自己问那里面想出来的啊，所以里面想出来。到了最后一天，我们自己问的问题啊，就是自己的经验啊，所经历的哎，是什么样的问题，自己经过一路走过来，自己走过来的经验，所以你的问的问题就差差差距非常大啊。那个，提提，见，人，中国人，提，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好， สามารถที่จะแยกรายละเอียดของสภาวะที่เกิดขึ้นกับความคิดที่คิดไปเองได้心系起来了以后，它的分别就是系的，哎，可以看出在外面认识到外面，哎，就是妄想，基本上大家都能认识。 ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการปฏิบัติที่ดีมาก ๆ ที่ทำให้ให้เห็นความก้าวหน้าของทุกคน สาธุ สาธุ สาธุสุดท้ายอาตมาก็พูดมากที่สุดแล้ว มีแต่ฝากว่าให้ช่วยกันเนาะช่วยกันเอาสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยไป ไปแบ่งปันกับคนอื่น最后呢，就拜托大家，哎，我们在这里就是说，哎，在这里学到我们有最有最有意义、有价值的呢，去跟大家去跟我们很幸福的人、我们身边的朋友们分享。 คนที่เขามีปัญหา คนที่เขามีความทุกข์ คนที่เขาต้องการทางออกมาว่ายังยังต้องการคำแนะนำหรือว่าการชักชวนมาปฏิบัติเยอะอยู่ฝากแค่นี้แหละ ให้ช่วยกันทั้งช่วยช่วยตัวเองให้ปฏิบัติ ให้พัฒนาขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วย帮助我们自己，让我们自己的心，就是我们自己的越来越进步。然后呢，也帮助别人，帮助有需要帮助的人。嗯，แค่นี้แหละสาธุสาธุ